omega-3 grasacidoi povus reducti agresemon. Iam de quelca tempo omega-3 grasacidoi havas reputacion por tuta aro da san accelai efficoi. Interalie, ili laudire plifortigas la immunsystemon, protectas la angioin, cae efficas contrao inflamae. Esploristoi nun trovis pluan effecton. La alpreno de crom nutrajoi, kiwi en havas omega-3 grasacidoin, povas helpi por reducti agresoin. Tion el trovis esploristoi de la Universitatu de Pensilvanio, cadre de supervida laborajo. Ili prenis tridec quin hazardain specimenoin el dudec nau pli fruae studajoe, cun en tute du mil naucent dec hoc partoprenintoi, cae priuge analisis tiuin studajoin. La usatai datumoi estis cerpitai inter la iaroi 1996 cae 2024 la agio de la parto prenintoi etendigis de la infanaggio, gis sestec iaroi. Ce la analiso montrigis, che existas modesta, set sentebla effecto al reducto de la agresemo, ce tiui, ciui al prenas omega-3 preparajoin. Sub considero de plurai factoroi, kiel agio, sexo, medicina diagnoso, cae dauro cae doso de omega-3, tiu reducto de agressoi povis situi ce gis dudec hoc procentoi. Mi pensas che estas tempo en conduci omega-3 crom nutrajoin por forigi agressoin, sen depende de tio, ciutio ocasas en comunumo, en clinico, au en pun plenuma sistemo, diras neurocrimologo. Ce la analiso, la esplorista teamo crome vidis che la alpreno de omega-3 preparajoi povas reducti ce personoi cae la tie nomatain reagain agressoin, do conduton cio ec estas kiel reago al provoco, cae la ne reagain agressoin, omega 3 ne estas panaceo kiu komplete solvos la problemum de perforto en la socio sed ĉu ĝi povas helpi bazigante sur tiui ekkonoi ni komencu agi sur la bazo de tiui ekkonoi kiu ni havas diras esploristo Almenau ge patroi, ki desiras curatsadon de sia agresema infano, sciu che aldone al ciui aliai curatsai pasioi, quiuin ricevas ilia infano, ancau unu au du aldonai e da fischoi en semaino povus helpi. La esplorista duopo, cies resultoi estis publicigitai en faca giornalo, clare conscias pritio, che ce iliai resultoi, temas pri mallong tempai effectoi, cae che protio, necessas plida esplorado cum plida partoprenantoi cae pli longai esplor periodoi. Malgrau tio, estas certe che iliai resultoi contribuas alla scio, kiel omega-3 preparajoi povas effici positive alla cerbo, cae ciel tiui preparajoi viv tenas gravain procesoin en la cerbo.